dec quin iara jubileo de la ret radio. Esperanto vivas! Gi estas vivanta lingvo cun parolantoi en la tuta mondo. La parol comunumo tamen estas tute mal concentrita. Por vere povi paroli, cun sam lingvanoi, necessas partopreni en bone organizitai rencontigioi. Oni devas havi la tempon, cae la monon, por veturi al congresso au simila aranjo. Cae ec se oni successas en tio, cae povas giui la cunestadon cun samlingvanoi el aliae landoi, tamen, ciu case restas la demando, kiel passigi la ceteran tempon de la jaro por havi eblezon paroli kai audi la lingvon. Dum passintai tempoi la eblezoi estis tre limigitai, sed funcciis esperanto cluboi kai oni povis partopreni en cluba vivo. La mal tiam estis, che en esperanto clubo plei ofte nur eblis paroli cun samlandanoi, cun ciui oni povis paroli en la gepatra lingvo. Internazia etoso tie appenao ec estis. Odiau, esperanto cluboi malmultigis, cae en ili plei ofte nur cun venas malmultai samideanoi. Radio el sendo in Esperanto funkcias, sed la eblezoi ricevi ilin estis tre limigita e tempe tempo kaj la loko. Ekte la 1990 kaj Tamen la technicae eblezoi por ricevi radio el sendo signife plibonigis. Kelkai statai radio stazio sendi per satellito cae aperis la interreto, cio ebligis sendi cae ricevi aut materialum. La liberezzo de la interreto ebligis privatain iniziatoin, por havi radio el sendoin en esperanto tra la reto. Cae tiel ec estis radio saluton, au radio verda, ciui disaudigis programoin en esperanto. Alia eblezzo por la disvastigo de Esperanto en la tuta mondo estis reaudigi satelitain el sendoin en la interreto. Giuste tion mi faris en la jaro 1990, cia mi registris el sendoin de Pola Radio, cae disponigis ilin por auscultado en la interreto. Ce Pola Radio oni volonte acceptis mian offerton, cae tiel aperis ciu semaine en la reto du programoi en Esperanto, nome Homoi cae Problemoi, cae Esperanto Expresso. Mi nomis tiun agadon, jam tiam, Esperanta Retradio. Post hoc iaroi Pola Radio mem reaudigis siaen elsendoin en la interreto cae tiel mia laboro ne plu estis besonata. Sed tiui elsendoi finigis comence de la jaro du mil dec unu. Tio estis granda minazzo por la vivantezzo de Esperanto, char ancao aliai radiostazioi estis mal aperintai. Tial fine de februaro de la jaro du mil dec unu, mi decidis mem producti programo in ciu tage, ca mi faris tion sub la nomo Esperanta Retradio. Dum quelcae monatoi mi estis sola, sed mi successis ciu tage al doni pluan circa u quin minutan programon. La echo de la auscultantoi estis tre positiva, precipe el Brasilo. Paolo Sergio Viana, curacisto cae anim plena esperantisto e la Stato San Paolo, farigis la unua cun laboranto, ciu regule sendis al mi son articoloin por el sentado tra la interreto. Tio funccias gis hodiau, do iam dec quin jaroin. La cun laboro de Brasila esperantisto signifis tra rompon por la esperanta retradio gi nome tiel farigis tut monda. Pasion post pasio sequis aliae cun laborantoi. El Israelo, el Pollando, el Francio, Cechio, Croatio, gis Canado. Nome, ecte la iaro du mil quar, la Canada linguisto Aaron Chapman, el Vancouvero, regule senda son articolo in kiwi donas alla esperanta retradio novain aspectoin. Exemple, pri la evoluo de la monda politico. Tio ja estas bona pascio por la decquin jara jubileo. Sed mi devas ancau mencii che mancas actuale virinae vocioi. kiel en la normala vivo, la virino zorgas por la bellezzo de la vivo. Tio validas anca por la vivo de nia lingvo. En Esperantujo virino e aperas en internaziai eventoi proporzie. Sed ili hesitas paroli en esperanto el sendoi. Tio estas des riga, char laudire, virino e generale tre shatas paroli sed evidente ne publice en Esperanto elsendoi. Mi tial alvocas la auscultantinoin de la Esperanta retradio i el contribui al niai programoi, sia iain vocioin, per laut legado de textoi, proprain, au de aliai verkintoi. Mi estas optimisma pri la estonta vivo de la Esperanta parol comunumo, cae de la radio el sendoi en Esperanto tra la reto. La mondo ja kun crescas, ancau malgrau la politico de la grandai potenzoi. Cae por tiu cun crescado, Esperanto estas tre tauga ilo.